Sky Sky. Sky Sky. Sky Sky. Loco, el lean, La tengo bebiendo lean. Bebiendo lean. Bebiendo Ya no le gusta la perco, con Ahora quiere lean. La tengo bebiendo lean. Bebiendo lean. Ya no le gustan la perco, con Ahora quiere lean. Si pa el alcohol, fue pa' que mío. mueva. la me con los De Gucci le cumbre cartera cuando yo quiera. Ya maté los monchis de la colombiana. Río con y venezolana. Tengo los culos ready para los panas. que no pagamos el precio de la fama. Ya no le gustan las 512, no. Ahora es Llenando una finca de putas así como la hace Pablo en Medellín. La tengo todita tirándome, por cómo la metí. Ustedes empezaron primero y ya no pueden competir. Damn. La tengo bebiendo lean, bebiendo lean. Ya no le gustan las no la tengo bebiendo link. Bebiendo link. Bebiendo ya no le gusta la pa' no Ahora quiere La, la, la tengo bebiendo link. La, la, la tengo bebiendo leche. Porque en la boca quiere que la eche. Estoy aquí, aproveche. Yo no me enamoro, y aunque Cupido me fleche, la voy a buscar con el booty por si me ve nadie sospeche. Yo sé que tú eres una bella, cayó la tengo bebiendo lean, ya no quiere percose. Yo sé que tú eres una bellaca, yo lo sé. La tengo bebiendo lean, ya no quiere percose. La tengo bebiendo lean, bebiendo lean. Ya no le gustan las percones, ahora quiere lean. La tengo bebiendo lean, bebiendo lean. Ya no le gusta la percones, ahora quiere lean. Me metí una perco y un vaso de link. Mami, mueve ese fullín. Tú me gusta siempre andar rolling. No eres me siento lento bajo el efecto de la Wii. Tú siempre estuviste pa' mí. Llego a tu hogar y te voy a hacer feliz. Tengo los ojos rojos como el traje del chapulín. Ella mataba con mí y me pide que le dé más bim Yo ando atrás de los green. Tú quieres chingar, you gotta fuck the team. Ella estaba en romance, baby, yo no soy Raulín. Mangamos mi liga, el y de Pride lo llenamos de link. Ella me pone a mí, siempre ando fresh como Mr. Clean. Voy acá se pone conmigo otra vez. Ella quiere enrolar y de una vez prender. Eh. La tengo bebiendo link, bebiendo link. Ya no le gusta la perco, no ahora quiere link. La tengo bebiendo link, bebiendo link. Ya no le gustan la pel no ahora quiere link. Bad Bunny, baby. yeah. listo, quiere, nosotros somos prota. Por eso nos morimos. Los El caen Dime los menazis. El conejo malo. Bad Si tú quieres, no. RD, PR, New York City. Hear this music. Ellos gastan. Tienen que esperar que nosotros indiquemos. <laughs> Para después de salir con lo de ustedes.